الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين Halkından kibirlenen eşraf grubu, bak Şuayb dediler. Yeminle söylüyoruz. Ya tekrar dinimize dönersiniz ya da seni de sana inanan taraftarlarını da ülkemizden süreriz.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 Allah göstermesin. Sizin inancınıza dönmemiz kesinlikle mümkün değil. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsar. Biz yalnız Allah'a dayanırız. Ey bizim Rabbimiz! Bizimle şu halkımız arasında sen adil hükmünü ver. Haklı haksız açığa çıksın. Sen elbette hüküm verenlerin en iyisisin. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون Kavminden inkara sapan ileri gelenler, eğer şu ayba uyacak olursanız, kesinlikle perişan olursunuz diye tehditte bulundular. Derken, şiddetli bir deprem, onları kıskıvrak yakaladı ve derhal oldukları yerde çöke kaldılar. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين Şu aybı yalancı sayanlar, vatanlarında sanki hiç yaşamamışlar gibi oldular. Asıl perişan olanlar, şu aybı yalancı sayıp perişan etmek isteyenler oldu. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين Gördüğü müthiş manzara karşısında şu ayıp yüzünü üzüntüyle öteye çevirip zavallı halkım dedi. Ben size Rabbimin buyruklarını tebliğ etmiştim. Sizin iyiliğinize çalışmıştım. Size öğütler vermiştim. Artık böyle nankör, böyle kafir bir toplum için ne diye üzülüp kendimi harap edeyim? وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون Biz hangi ülkeye peygamber gönderdiysek mutlaka ilkin oranın halkını gafletten uyarsın, Allah'a yönelip yalvarsınlar diye yoksulluğa, hastalık ve musibetlere düçar ederiz. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء Sonra o kötü durumları değiştirip güzellikleri yayarız. Zamanla ahali çoğalıp vaktiyle atalarımız gah üzülmüş, gah sevinmişlerdi derler. Ve fakat olaylardan ibret alıp şükretmezler. Derken o bilinçsiz halleriyle hiç hatırlarından geçmezken ansızın onları tutup bastırırız.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 Biz de işledikleri kötülükler sebebiyle kendilerini cezaya çarptırdık. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون Peki o ülkelerin ahalisi geceleyin uyurlarken satvetimizin kendilerine baskın halinde geri vermesinden emin mi oldular? أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون Yoksa onlar güpe gündüz eğlenirlerken azabımızın kendilerine gelmesinden emin mi oldular? أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون Yoksa onlar Allah'ın ansızın kendilerini azapla bastırmasından emin mi oldular? Fakat şu muhakkak ki kendilerine yazık eden kimselerden başkası Allah'ın ansızın bastırı vermesinden emin olamaz. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون Önceki sahiplerinden sonra dünya mülküne varis olanlar hala şu gerçeği anlamadılar mı ki eğer dilemiş olsaydık kendilerini de günahları sebebiyle musibetlere uğratırdık. Fakat biz kalplerini mühürleriz de onlar işitmez, anlamaz hale gelirler. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين İşte o ülkelerin haberlerinden bir kısmını sana böylece anlatıyoruz. Oraların halklarına peygamberlerimiz açık deliller, mucizeler getirdiler. Fakat onlar iman etmediler. Çünkü ondan önce tekzip ve inkar etmeyi adet haline getirmişlerdi. Allah kafirlerin kalplerini işte böyle mühürler. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين Biz onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulmadık. Onların ekseriyesinin sadece itaat dışına çıkmış kimseler olduğunu gördük. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين Onlardan sonra Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen yetkililerine gönderdik. Onlar ayetlerimize haksızlık ettiler. Ettiler de bak o müfsitlerin akıbeti nice oldu. قال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين Musa, ey Firavun dedi. Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir Resulüm. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل Başta gelen görevim Allah Teala hakkında gerçek dışı bir şey söylemememdir. Gerçekten size Rabbinizden çok açık bir belge getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber gönder. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين Eğer, dedi Firavun, gerçekten dediğim bir belge varsa ve sen doğru söyleyen biriysen, onu ortaya koy da görelim. Bunun üzerine Musa asasını yere bırakıverdi. Bir ne görsün, o koskoca bir ejderha kesilmiş. Elini sıyırıp çıkardı. Bir ne görsün, bakan insanlar için parlak mı parlak, ışık saçan bir el haline gelmiş.'' نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم Firavun milletinin ileri gelenleri, Anlaşıldı. Bu usta bir sihirbaz dediler. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون Firavun, bu adam dedi, sizi yerinizden yurdunuzdan etmek peşinde. Görüşünüz nedir bu konuda? قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين Onu ve kardeşini alıkoy. Bütün şehirlere de görevliler yolla. Usta sihirbazların hepsini senin huzuruna getirsinler, dediler. يأتوك بكل ساحر عليم جاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين Tüm büyücüler Firavun'a gelip galip gelecek olursak herhalde mutlaka bize büyük bir mükafat verilir, değil mi? dediler. قال نعم وإنكم لمن المقربين Firavun, elbette, Üstelik siz benim gözdelerimden olacaksınız dedi. Büyücüler, Musa, önce sen mi hünerini ortaya koyacaksın, yoksa biz mi koyalım? deyince, Musa, siz ortaya koyun, dedi. Vakta ki, atacaklarını ortaya koydular, halkın gözlerini büyülediler, onları dehşete düşürdüler Hasılı müthiş bir sihir sergilediler. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم واسترهبوهم بسحر عظيم أوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. موسى Musa'ya asanı yere bırak. diye vahyettik. Bir de ne görsünler? Asa, onların yaptıkları sihir, göz boyacılık kabilinden her şeyi yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların bütün yaptıkları boşa çıktı. İşte o Firavun ve takımı yenilip küçük düştüler. Öcüler hep birden secdeye kapandılar. İman ettik dediler. O Rabbül Alemine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون Firavun, demek siz benden izin almadan ona iman ettiniz ha? Şüphe yok ki bu, yerli olan Kıpti ahaliyi yurtlarından sürmek için sizin şehirde beraberce planladığınız gizli bir oyundur. Ama yakında göreceksiniz başınıza gelecekleri. Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama olarak keseceğim. Sonra da hepinizi toptan asacağım. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون Onlar, biz elbette Rabbimize döneceğiz. Senin bize kızman da sırf Rabbimizin bize gelen ayetlerine iman etmemizden. Biz de ona yönelerek deriz ki, ey bizim büyük Rabbimiz, sabır kuvvetiyle doldur kalbimizi. Yağmur gibi sabır yağdır üzerimize ve sana teslimiyette sebat eden kulların olarak can emanetimizi teslim al.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 Musa ile kavmini, seni ve senin tanrılarını terk etsinler, ülkede bozgunculuk yapsınlar diye kendi hallerine mi bırakacaksın? dediler. Firavun, hayır, onların erkek evlatlarını öldürüp kız çocuklarını hayatta bırakacağız. Biz elbette onların üzerinde tam bir hakimiyet sahibiyiz diye cevap verdi. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين Musa kavmine şöyle dedi. Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Muhakkak ki dünya Allah'ın mülküdür. Kullarından dilediğini oraya varis kılar. Güzel akıbet elbette müttakilerindir. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون İsrailoğulları biz hem sen bize gelmeden önce hem de sen bize peygamber olarak geldikten sonra işkenceye maruz kaldık diye yakındılar. Musa ise şöyle dedi. Hele biraz sabredin. Umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı imha eder de onların yerine sizi hakim kılıp nasıl hareket edeceğinize bakar. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون Biz Firavun hanedanını düşünüp ibret alsınlar diye senelerce onları kuraklık, kıtlık ve ürün azlığıyla cezalandırdık. إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون Onlara iyilik, bolluk geldiğinde işte bu bizim hakkımız. Kendi becerimizle bunu elde ettik derlerdi. Eğer kendilerine bir kötülük gelirse onu Musa ile beraberindeki müminlerin uğursuzluklarına verirlerdi. Dikkat edin, iyiliği olduğu gibi kötülüğü de yaratmak ancak Allah'ın kudretiyledir. Fakat onların çoğu bilmezler. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين Şöyle derlerdi. Bizi büyülemek için sen hangi mucizeyi getirirsen getir. İmkanı yok, sana inanacak değiliz. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين Biz de kudretimizin ayrı ayrı delilleri olarak onların üzerine tufan gönderdik. Çekirgeler gönderdik, haşerat gönderdik, kurbağalar gönderdik, kan gönderdik. Yine de inat edip büyüklük tasladılar ve suçlu bir topluluk oldular. لما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل Azap üzerlerine çökünce dediler ki, Musa, Rabbinle arandaki ahit uyarınca bizim için ona yalvar. Eğer bu azabı üstümüzden kaldırırsan mutlaka sana inanacak ve İsrailoğullarını da seninle göndereceğiz. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون Biz nasıl olsa sonunda geçirecekleri bir süreye kadar onlardan azabı kaldırınca da yeminlerinden döndüler. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين Biz de ayetlerimizi yalan sayıp umursamadıkları için onlardan intikam alarak denizde boğduk.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 Böylece Sabretmelerine mükafat olarak İsrailoğullarına Rabbinin yaptığı güzel vaat tamamen gerçekleşti. Firavunla kavminin yaptıkları binaları ve yetiştirdikleri bahçeleri ise imha ettik. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken yolları kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir topluluğa uğradı. Musa dediler, bunların tanrıları olduğu gibi bize de bir tanrı yapıver. O ise, siz dedi, gerçekten cahil bir milletsiniz. Çünkü şu imrendiğiniz kimselerin dini yıkılmıştır ve yaptıkları bütün amellerde boşunadır. Hem Allah size bunca lütufta bulunup, öteki insanlara üstün kılmış olduğu halde, hiç ben sizin için ondan başka bir tanrı arar mıyım? İnne وباطن ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم Düşünün ki sizi Firavun hanedanından kurtarmıştık.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 Bana zatını göster, sana bakayım. Allah Teala şöyle cevap verdi. Sen beni göremezsin ama şimdi şu dağa bak. Eğer yerinde durursa sen de beni görürsün. Derken Rabbi daha tecelli eder etmez onu un ufak ediverdi. Musa da düşüp bayıldı. Kendine gelince dedi ki, Sübhansın ya Rabbi, her noksanlıktan münezzeh olduğun gibi, dünyada seni görmemizden de münezzehsin Bu talebimden ötürü tövbe ettim. Ben, ümmetim içinde seni görmeden iman edenlerin ilkiyim. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين Buyurdu ki, Musa, ben seni risaletlerim, mesajlarımla ve kitabıma masar etmemle öbür insanlar arasından seçip mümtaz kıldım. Şimdi şu sana verdiğim nübüvveti al ve bu nimetime şükreden kullarımdan ol. كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين Ona verdiğimiz levhalarda insanlara öğüt olmak üzere her şeyi tafsilatlı olarak buyurduk.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 O kibirlenenler, her türlü mucizeyi bile görseler, yine de onlara iman etmezler. Doğru yolu görseler, o yolu tutmazlar. Ama sapıklık yolunu görseler, o yola girerler. Öyle. Çünkü onlar, ayetlerimizi yalan saymayı adet haline getirmiş ve onlardan gafil ola gelmişlerdir. الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşacaklarını yalan sayanların bütün işleri ve eserleri boşa çıkmıştır.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 Görmemişler miydi ki o heykel onlara hitap edemiyordu. Kendilerine yol da gösteremiyordu. Fakat buna rağmen onu tanrı edindiler ve zalimlerden oldular. لما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين Ne vakit ki yaptıklarının saçmalığını anlayıp son derece pişman oldular ve saptıklarını gördüler.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 Rabbinizin emrini çarçabuk terk mi ettiniz? dedi ve levhaları yere bırakıverdi. Kardeşini başından tuttu, kendisine doğru çekti. Harunsa ona, annemin oğlu dedi. İnan ki bu millet beni fena halde hırpaladı. Neredeyse beni linç edip öldüreceklerdi. Ne olur, düşmanlarımı üstüme güldürme. Beni bu zalim milletle bir tutma. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين Musa, Ya Rabbi, beni ve kardeşimi affet, rahmetine bizi de dahil et. Çünkü merhamet edenlerin en merhametlisi sensin. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين Buzaya tanrı diye tapanlar var ya, işte onlara Rableri tarafından dünya hayatında bir gazap ve bir zillet gelecektir. İşte iftiracıları böyle cezalandırırız biz. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم Günahları işledikten sonra arkasından tövbe edip iman edenler içinse Rabbin elbette gafur ve rahimdir. Affı ve merhameti boldur. فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون Musa'nın öfkesi yatışınca levhaları yerden aldı.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 Onları alıp huzura getirdi. Gelenlerin bu kabul şerefiyle yetinmeyip, Allah'ı açıkça görmek istemeleri üzerine onları şiddetli bir deprem yakaladı. Musa, Ya Rabbi dedi, dileseydin beni de bunları da daha önce imha ederdin. Şimdi bizi aramızdaki beyinsizlerin yaptıklarından dolayı helak mı edeceksin?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 biz sana yöneldik, senin yolunu tuttuk. Hak Teala da şöyle buyurdu. Ben, dilediğim kimseyi cezalandırırım. Rahmetimse her şeyi kaplar. O rahmetimi de Allah'a karşı gelmekten korunan, zekat veren ve özellikle bizim ayetlerimize iman edenlere nasip edeceğim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون Onlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil'lerde vasıfları yazılı o ümmi peygambere tabi oldular. O peygamber ki kendilerine meşru şeyleri emreder, kötülükleri yasaklar, kendilerine güzel ve hoş şeyleri mübah, murdar şeyleri ise haram kılar, üzerlerindeki ağırlıkları, sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atar. Ona iman eden, onu destekleyen, ona yardımcı olan ve onunla beraber indirilen nura tabi olanlar var ya, işte felaha erenler onlardır.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 O ki, göklerin ve yerin hakimiyeti O'na aittir. Ondan başka ilah yoktur. Hayatı veren de, ölümü yaratan da O'dur. Öyleyse siz de Allah'a ve O'nun bütün kelimelerine iman eden o ümmi nebiye, o Resul'e inanın. Ona tabi olun ki doğru yolu bulasınız.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 Halkı kendisinden su istediğinde ona asanı taşa vur diye vahyettik. Derhal on iki pınar fışkırdı. Her kabile su alacağı yeri belledi. Bulutu da üzerlerine gölgelik yaptık. Kendilerine kudret helvasıyla bıldırcın da indirdik ve dedik ki, size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyiniz.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 Oranın ürünlerinden dilediğiniz şekilde yiyin, yararlanın. Affını diliyoruz ya Rabbi deyin. Ve şehrin kapısından tevazuyla eğilerek girin ki suçlarınızı bağışlayalım. İyi ve güzel davrananlara ayrıca daha fazla mükafatlar vereceğiz. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون Ama aralarındaki zalimler Sözü kasten değiştirdiler, başka bir şekle soktular.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 Hani onlar sept gününün hükmüne saygısızlık edip Allah'ın koyduğu sınırı çiğniyorlardı. Şöyle ki, sept gününün hükmünü gözettiklerinde balıklar yanlarına akın akın geliyordu. Başka günse gelmiyordu. İşte fasıkları, yoldan çıkmaları sebebiyle onları böyle imtihan ediyorduk. إذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون Hani onlardan bir cemaat, Allah'ın yerle bir edeceği veya şiddetli bir felaket göndereceği şu güruha ne diye boşuna öğüt verip duruyorsunuz demişti. O salih kişiler de Rabbinize mazeret arz edebilmek için bir de ne bilirsiniz olur ki Allah'a karşı gelmekten nihayet sakınırlar ümidiyle öğüt veriyoruz diye cevap verdiler. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون Kendilerine verilen öğütleri ve uyarıları kulak ardı edip onları bir tarafa bırakınca içlerinden kötülükleri önlemeye çalışanları kurtarıp o zalimleri fasıklıkları yüzünden şiddetli bir azaba uğrattık.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 Muhakkak ki Rabbin dilediğinde cezayı çabucak veren ama aslında gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. قطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون Onları parça parça topluluklar halinde dünyanın her yerine dağıttık. Aralarında iyi kimseler de vardı, iyi olmayanlar da. Kötülükten dönüş yaparlar diye onları gah nimetler, gah musibetlerle imtihan ettik. وخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون Onlardan sonra hayırsız bir nesil geldi ki bunlar kitaba, Tevrat'a varis oldular. Ama ayetleri tahrif etme karşılığında şu değersiz dünya metaını alıp nasılsa affa nail oluruz düşüncesiyle hareket ettiler. Af umarken bile öbür yandan yine gayrimeşru bir meta, bir rüşvet zuhur etse onu da alırlar. Peki onlardan Allah hakkında hak ve gerçek olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair kitapta mevcut hükümler uyarınca söz alınmamış mıydı? ve kitabın içindekileri ders edenip okumamışlar mıydı? Halbuki ebedi ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için elbette daha hayırlıdır. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين Kitaba sarılanlar ve namazı gerektiği şekilde yerine getirenler bilsinler ki, biz iyilik için çalışanların mükafatlarını asla zayi etmeyiz. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Hem bir vakit biz o dağı bir gölgelik gibi İsrailoğullarının başlarının üstüne kaldırmıştık da onlar dağın üzerlerine düşeceğini sanmışlardı. O zaman demiştik ki size verdiğimiz bu kitaba ciddiyetle sarılın ve içindeki gerçekleri düşünüp hiç hatırınızdan çıkarmayın ki Allah'ı sayıp kötülüklerden sakınasınız.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 Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu yahut ne yapalım daha önce babalarımız Allah'a şirk koştular. Biz de onlardan sonra gelen bir nesildik. Şimdi o batılı başlatanların yaptıkları sebebiyle bizi imha mı edeceksin gibi bahaneler ileri sürmeyesiniz diye Allah bu ikrarı aldı. تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطنون كذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون İşte biz böylece ayetleri iyice açıklıyoruz. Olur ki düşünürler de inkarlarından dönüş yaparlar. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين Onlara kendisine ayetlerimiz hakkında ilim nasip ettiğimiz kimsenin de kıssasını anlat. Evet, o adam bu ilme rağmen o ayetlerin çerçevesinden sıyrıldı, şeytan da onu peşine taktı, derken azgınlardan biri olup çıktı. Eğer dileseydik, onu o ayetler sayesinde yüksek bir mevkiye çıkarırdık. Lakin o yere saplandı ve hevasının esiri oldu. Onun hali tıpkı köpeğin durumuna benzer.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 Gözleri vardır, onlarla görmezler. Kulakları vardır, onlarla işitmezler. Hasılı onlar hayvanlar gibi, hatta onlardan da şaşkındırlar. İşte asıl gafil olanlar onlardır. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون En güzel isimler Allah'ındır. O halde bu isimlerle ona dua edin. Onun isimleri konusunda haktan sapanları terk edin. Onlar işlediklerinin cezasını çekeceklerdir. ممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون Yarattıklarımız içinde daima hakka giden yolu gösteren ve onunla adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون Ayetlerimizi yalan sayanları farkına varamayacakları şekilde yavaş yavaş helake yaklaştırırız. أملي لهم إن كيدي متين Ben onlara mühlet veririm. Fakat vakti gelince benim cezalandırmam pek kesin ve şiddetlidir. ولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين Hiç düşünmediler mi ki kendilerine tevlide bulunan arkadaşları Muhammed'de delilikten hiçbir eser yoktur. O sadece ilerideki tehlikelerden kurtarmak için görevli bir uyarıcıdır. ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون Hiç düşünmezler mi göklerin ve yerin hükümranlığını o muazzam saltanatı düşünmezler mi Allah'ın yarattığı herhangi bir mahluktaki ilahi düzenlemeyi, onu da düşünmezlerse bari ecellerinin yaklaşmış olabileceği ihtimalini, o halde buna iman ettikten sonra daha hangi söze inanırlar? Ah kimi şaşırtırsa onu doğru yola getirecek yoktur. Allah onları azgınlıkları içinde bırakır. Körü körüne yuvarlanıp giderler. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا اِلَّا هُوْ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون Sana kıyametin ne zaman geleceğini sorarlar. De ki, onun ne zaman geleceğine dair bilgi yalnız Rabbimin nezdindedir. Vaktini ondan başkası açıklayamaz. O kıyamet öyle bir meseledir ki ne göklerde ve ne de yerde ona tahammül edecek hiç kimse yoktur. O size ansızın gelecektir. Sen sanki onu biliyormuşsun gibi onu sana soruyorlar.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 Ne fayda sağlayabilirim, ne de gelecek bir zararı uzaklaştırabilirim. Şayet gaybı bilseydim, elbette çok mal mülk elde ederdim. Bana hiç fenalık da dokunmazdı. Ama ben, iman edecek kimseler için sadece bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما توشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين Odur ki sizi bir tek candan yarattı ve bundan da gönlü kendisine ısınsın diye eşini inşa etti. Erkek eşini sarıp bürüdü. O da hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri olan Allah'a yönelip, eğer bize sağlıklı, kusursuz bir evlat verirsen, mutlaka sana şükreden kullardan oluruz diye yalvardılar. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون Fakat Allah kendilerine kusursuz bir çocuk verince annesi de babası da ölçüyü kaçırıp verdiği çocuk sebebiyle şirke bulaştılar. Tuttular, Allah'a bir takım şerikler yakıştırdılar. Halbuki Allah, onların yakıştırdıkları her türlü ortaktan münezzehtir. Ona hiçbir şey yaratmaya güç yetiremeyen, zaten kendileri de yaratılıp duran mahlukları mı eş ortak sayıyorlar? Halbuki o şerikler, kendilerini putlaştıranların imdadına yetişemezler. Hatta onlar kendi nefislerine bile yardım sağlayamazlar. Şayet siz onları doğru yola çağıracak olursanız size uymazlar. O müşrikleri siz ha hakka çağırmışsınız, ha susmuşsunuz. Size karşı onların durumu aynıdır.'' فلا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون إن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين Allah'tan başka dua ve ibadet ettiğiniz bütün putlar sizin gibi kullardır. Onların tanrılığı hakkındaki iddianız yerindeyse, haydi onları çağırın da size cevap versinler bakalım. Nasıl icabet edecekler ki? Onların yürüyecek ayakları mı var? Yoksa tutacak elleri mi var? Veya görecek gözleri mi var? Yahut işitecek kulakları mı var? Neleri var? De ki, haydi bütün şeriklerinizi çağırın. Sonra bana istediğiniz tuzağı kurun. Haydi, elinizden geliyorsa bir an bile göz açtırmayın. لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين Zira benim Mevlam o kitabı indiren Allah'tır ve o bütün iyi kulların koruyucusu olup onları korur. الذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون Allah'tan başka yardımınıza çağırdığınız tanrılarınızsa, sizin imdadınıza yetişemezler. Hatta kendilerine bile fayda ve yardımları dokunmaz. إن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون Siz onları doğru yola davet ederseniz işitmezler. Onların sana baktığını görürsün ama aslında onlar görmezler. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين Sen af ve müsamaha yolunu tut. İyiliği emret. Cahillere aldırış etme. İmma yenzagannaka mineşşeytani nazrun festa'iz billah innehu semi'un alim. Her ne zaman şeytandan sana bir vesvese gelecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o duaları işitip icabet eder ve her şeyi bilir. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون Allah'a karşı gelmekten sakınanlara şeytandan bir hayal sinyali ilişince hemen düşünüp kendilerini toparlar, basiretlerine tam sahip olurlar. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون Şeytanın dostlarına gelince şeytanlar onları azgınlığa sürükler, sonra da yakalarını bırakmazlar.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 De ki, ben sadece Rabbimden ne vahyolunursa ona tabi olurum. Bütün bu Kur'an, Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini açan, gerçekleri gösteren nurlardır. İman edecek kimseler için bir hidayet ve rahmettir. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون Öyleyse Kur'an okunduğunda hemen ona kulak verin, Susup dinleyin ki merhamete nail olasınız. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين Sabah ve akşam Rabbini içinden yalvararak, ürpererek ve yüksek olmayan, kendinin işitebileceği bir sesle zikret. Gafillerden olma. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون Rabbine yakın melekler, ona kulluk ve ibadet etmekten asla kibirlenmez, hep onu tenzih ederler ve yalnız ona secde ederler.